Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 13, 533 Inihalal bilang panglimamputatlong Santo Papa si Pope John I. Siya ang kauna-unahang banal na Papa na nakarating sa Constantinople. Sa tulong ni Pope John I, kinoronahan bilang emperador ng Byzantium si Justinian. Sumakabilang buhay ang Santo Papa nang makulong ito sa Ravenna dahil sa kalupitan ni King Theodoric na sumakop noon sa Italia. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.